Beda beda beda beda beda beda spidi Volkan Beda beda beda beda beda beda spidi Vaksi Beda beda beda beda beda beda spidi Merak ediyorsan İstanbul'dayım İki kişiyiz yanımda Batu var Var takılıyoruz her gün bu civar her tarafta kolpacılar var Caddede fıstık gibi gacılar var Yanlarında hep torbacılar var Manitam aslanlar gibi Ben sizi ben sizi göremiyorum Menüler alakart kulakta karakan Koştum hızlı ben sıyrıldım aradan İbo'dan aramam kalbimde yaralar Nerede benim paralar 19'da çok takıldım çatapat 22 çok fenaymış arabam wow. Rap olmasa ceza yatardım Güldürdü beni yaradan İstanbul ortam Lefkoşa ortam Genelde hep ortamdayız gidersek oradayız Eşimiz de biz dostumuz da biz kendimizle kontaktayız Babalar online piyasa online akıştayız akmaktayız Sesleniyoruz hep ıslık dili Organize baba sizden biri Eşoman takım.com Air Max 97'ler fıstık gibi Vay sahtelik istemiyoruz Oğlum. Biz kahpeleri sevmiyoruz şey yapamıyorsunuz Biz yapamadığınız her şey deniyoruz Okey Gülüyoruz okey atıyoruz instagramlardan olta Gel bakayım güzel gol güzel orta Arabada beş kişi üçü volta Kalabalık bizim sofra valla bizim ibreler sonda Sizin yanınıza gelmem sevmediğim bütün ipneler orta İstanbul ortam Lefkoşa ortam genelde hep ortamdayız Konumunu gönder tırıvırı yapmam, merak ederse oradayız Ya Vaksi kulaklığın anasını kanka bu cızır diyor bu versene bir daha ya.